macca simore ɗiɗi yeesu jibina betlehem e nder leydi yude e jamanu laamu hérod jom ganne en gommi funnaage ngari yerusalem nde ɓe ngari ɓe mbi holto laamɗo yahuda en jibinaɗo jooni o woni minen ndey komin yiiɓe hoodere makko ndemin goni funnaange nde amin ngari sujjandemo on kabaru jiiɓi hakkille herod kañum e yerusalem naaɓe fof o noddi ardiiɓe yettinooɓe sadak ɓe e sariyankooɓe ɓe fof o naamni ɗumen holi to almasihu o foti jibineede ɓe mbimo ko betelehem e nder diwan yuude gati ko annabi o windunoo ko nani aan betelehem leydi yuuda laaɓi a wonaa wuro ɓurngo jaasde e gure yuuda mawɗe gati ma gardotoɗo yaltu e ma jogorɗo aynude israila en yimɓe am e nder ɗum hérode noddi joom gande en ɓe e cuuɗor namni ɗumen ɓen paamnimo saaha mbo hoodere nde feeñi o caggal mum o neli ɓe betlehem o wiiɓe jehe kumpitoyoɗon ko faate cukalel ngel haa laaɓe ɗon son jiiti ngel tintine e kam bele mboɗo yaha minne mi sujana ngel nden ɓe nani ko lamɗo haali ko ɓe pokkiti tan hoodere nde ɓe njiino nde ɓe ngoni funnaange nde ardiiɓe nden nde yettiima ɗo cukalel ngel woni ɗo nde dari nde ɓe njii hoodere nde ɓe njogii heen weltaare mawnde ɓe naati nder galle ɓe njii cukalel ngel ina wondi e yumma mum hono mariyama ɓe turii ɓe cujjani ngel ɓe jaltini jawdi maɓɓe ɓe teddiniri ngel kange e cuurawi e miiru caggal ɗum allah hoyɗitini ɓe woto ɓe dutto to hérod ɓe defti laawol gongol faade leydi maɓɓe nde ɓe jehi malayika jomiraɗo feeñani yusufa e koyɗol wiɗum umma ƴettu cukalel ngel e yummum dokkucca misira keɓa toon haa nde mbimami yah artu kala ngati herod koko jogori yiilade cukalel ngel ngam warde ɗum yusufa ummi nawi cukalel ngel e yumma mum nder jamma wonoyi misra o heɓi toon haandi hérode maayi mbele ɗum ɗo ko joomiraaɗo o rewnuno e huno ko annabi o ina timma mi noddi ɓiyam yo yaltu misra nde hérode tini joom gannde en ɓe ko jamfiiɓe ɗum laawi o fawi e saha mo ɓe kaalannoomo o o waɗi yimɓe yo mbarkala cukalel gorel jaarowel duuɓi ɗiɗi fayi les gonngel e betlehem kañum e diwan mum e on saha ɗum ɗo ko annabi yeremi wino timmi luukaali nanaama rama wondude bojji e kaamtaali ko rakel woyata ɓiɓɓe mum ronkaama yo hakkille makko deeƴ ngati ɓe natti caggal nde hérode maayi malayka jomiraɗo feeñani yusufa misra e nder koyɗol wi ɗum ummo ruttin cukalel ngel e yummum leydi israila saabu yinnoɓe ittude wonki maggel ɓe maayi yusufa ummi nawti cukalel ngel e yumma mum leydi israila kono nde o nani arkelewus lomtima bam mum hono hérode wonti lamɗo yude o huuli yaade toon e nder ɗum allah hoyɗitinimo o yehi diwan galilé o hoɗoyi wuro wiyetego nazaret beele ɗum ɗo ko annabaɓe ɓe mbino ina timma ma o wi e nasaret naajo